والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Danas ćemo dakle, inša Allah, govoriti o jednoj vrlo bitnoj stvari, o onome što su ljudi, odajući se Dunjaluku, potpuno zaboravili, pa time zaboravili na Allaha Đalešanohu, u stvari zaboravili su na jednu od najbitnijih stvari, na najveću izvjesnost koja čeka čovjeka i za koji je čovjek sigurno ubijeđen da će doći, a to je smrt. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže, evo billahi mine šeitan rajim, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا onaj koji stvara život, koji je stvorio život, koji je stvorio smrt i život, da bi vas iskušao ko će bolje postupati, ko će raditi bolja djela. Allah ovdje kaže prvo onaj koji je stvorio smrt, pa tek onda život. Prvo se spominje smrt, to je mudrost Allahova i mudrost Allahovih riječi zbog toga što je smrt velika izvjesnost i što će sigurno doći i što je Dunjaluk prolazna stanica i što posle tog Dunjaluka posle tog Dunjalučkog kratkog života dolazi vječni život dolazi Ahiret zato Allah spominje prvo smrt da bi čovjeka posjetio na to da je on samo jedan prolaznik kako kaže se sam budite na Dunjaluku kao kao putnici čovjek koji se odmara pod jednim drvetom kratko vrijeme i opet dalje nastavi putovanje. I rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, često se sjećajte, često se sjećajte uništitelja svih užitaka dunjalučkih, a to je smrt. Ajet kojega ćemo mi danas posebno, inša Allah, obraditi, jeste ajet u kome kaže uzvišeni, evo bubillahi mine šeitan rađim, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور <clears throat> kaže uzvišeni svaka duša će smrt okusiti ovo je ajet iz sure Al Imran 185 svaka duša će smrt okusiti nagrade će vam se ispuniti samo na sudnjem dan. Ko bude udaljen od vatre i bude uveden u džennet, taj se spasio. A šta je život dunjalučki osim varljivo naslađivanje? Kad vjernik sluša riječi Allaha Đalešanuhu i razmišlja o njima, shvati da je obaveza svakom pametnom čovjeku svakom onome ko posjeduje razum da se sjeća smrti i da skrati nadu u pogledu Dunjavuka, jer onaj čija je nada velika i duga u Dunjavuk, taj će sigurno biti izgubljen, obmanut i razočaran. Koliko je ljudi imalo dugu nadu u pogledu Dunjavuka? Pa je već određeni Eđel pokopao sve nade i očekivanja od Dunjavuka koliko je onih koji su pravili velike planove na Dunjavuku, planirali i maštali da ostvare prazne snove i da se ispune njihove bolesne ambicije, pa je to predugo uže nade presjekao eđel smrti u jednom trenu. Wallahi, u ovome veliki ibret. Zato je čovjeku koji posjeduje razum da skrati svoju nadu, i da od dunjaluka ne očekuje puno, nego da bude zauzit sjećanjem na smrt i razmišljanjem o ahiretu koji dolazi poslije dunjaluka i koji je vječan. U stvari, sjećanje na smrt i rad za ahiret je najveći kapital i najveći imetak mu'mina. Kaže uzvišeni men من كان يريد العاجلة عجلنا له fiha ma نشاء onaj ko hoće dunjaluk mi ćemo mu brzo dati onoliko koliko hoćemo i kome hoćemo subhanallah pogledajte mudrosti ovdje u ovim riječima gospodara svih svjetova ne kaže Allah onaj ko hoće dunjaluk i ko žudi za njim mi ćemo mu dati koliko on hoće ne Ne kaže a džerna lehu fija ma ješa uhuve. Ono što on hoće. Nego ono što hoćemo mi i kome hoćemo. I koliko hoćemo. I sad zamislite koliko je na dunjaluku ljudi bilo i koliko je danas ima koji su okončali svoj dunjalučki život sa pustim željama. Samo je želio dunjaluk, zaborio na gospodara, zaboravio na smrt, I nije uopšte ono bio ubijeđen da, to, da će doći, da, da postoji vječnost, da postoji ahira, da postoji proživljenje. I živio u tim svojim pustim željama, a Allah ga kaznio, nije mu dao čak na tog dunjavuka. Nego Allah daje dunjavuk, kome hoće i koliko hoće. A posle će mu kaže pripremiti džehennem, džehennemsku vatru. Zato je rad za hiret i sjećanje na smrt kapital. Pa Allah nastavlja dalje u ovoj suri, suri Isra, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا a onaj ko želi ahiret i trudi se da ga zaradi a mu'min je trud će mu hvali vrijedan biti Wallahi, dakle onaj ko hoće ahiret i radi za ahiret u ime Allaha Đalešanu iskreno on je sigurno pobjednik i sigurno će dobiti svoju nagradu. On ne može izgubiti. Allah mu je obećao, a ko dostojnije i ko bolje ispunjava obećanje od Allaha Đalešan, od gospodara svih svjetova. Radi dobro na dunjalu koji Allah mu daje bereket i priprema se za ahiret i čeka ga nagrada koja je vječna i neprekidna. Dakle, samo onaj ko radi za ahiret, on je sretnik i on će dobiti nagradu koju zaslužuje U ajetu koji smo prethodno proučili, Allah Đelešanuhu kaže Kullu nafsin dhe ikatul maut. Svaka duša sina Ademovog će okusiti smrt i mora okusiti smrt. Ono što mi hoćemo istaći jeste veliki ibret i pouku u ovim riječima Allah Đelešanuhu koji koristi ovdje. Kaže Allah dhe ikatul smrt svaka duša. Ne kaže Allah doći će smrt doći će eđel, nego okusit će smrt svaka duša. Jer smrt ima okus. Gorak okus kojeg ljudi mrze. Međutim, kad je u pitanju mu'min i mu'minka, kad njima dođe eđel i kad im dođe melek smrti i obraduje ih sa onim što je kod Allaha džalašanuhu, što im je Allah pripremio zbog njihovog obožavanja Allaha, oni će poželjeti da što prije susretnu svoga gospodara. Poželjet će da, što se, da se što prije vrati Allahu Đalešanu. I zato uzvišeni kaže وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ وُجُورَكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Upotpunit ćemo vam nagrade tek na sudnjem danu. Šta to znači? Život jednog mumina, recimo, vjernika ili vjernici, nećemo uzmat kafe, nije svakako dunjavog zaveo, radi, spoznali svog gospodara, njegova prsa su široka, njegov život je pun radosti, zadovoljstva, i badeti Allahu Đalešanuhu, Allah mu dao bereket u životu, u imetku, u porodici i tako dalje, ako nije, onda sabura na tome i zahvalio Allahu Đalešanuhu i nada se njegovoj nagradi, ali, kad sve to ima, kad ima taj kapital, je li sve to završeno, je li spašen, je li se osiguro, još nije, još nije, I šta je to upotpunjenje nagrade? Čime se upotpunjava nagrada na sudnjem danu? Kaže uzvišeni فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ Ko bude udaljen od vatre. Ko bude udaljen od vatre, to je ono što se vjernik čega se vjernik i vjernica najviše boje i što najviše mrze. Džehennemsku vatru i ne daje Bože rad na dunjaluku za nju. Wa udhila al džennete fa kad faz. A bude uveden džen, u džennet Allahovom milošću, pa ta je spaš. Ta je uspio, ta je pobjednik. Dakle, to je upotpunjenje nagrade. Spasio se od vatre na sudnjem danu svojim dobrim dijelima i tas dobrih dijela na sudnjem danu je prevagnu u odnosu na loša dijela i Allah za svojim ulošu u džennet. To je pravi spas. To je prava nagrada koju nema slične vallahi nagrade. A poslije toga uzvišeni kaže وَمَا لَحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Prvo Allah upozorava će pa kaže svaka će duša smrt okusiti. Dakle, život je dunjaločki prolazan, kratak, on je obmana, on je varka, on isto tako onaj koji zavodi insana, odvodi do sjećanja gospodara. Pa kaže, dobit ćete sve svoje nagrade na sudnjem danu, pa upozorava Allah na to da je najveća nagrada onaj ko se spasi vatri, da je to veliki strah na sudnjem danu. Ako bude vodom džentak, pa kaže, وَمَلَ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَالُ Kad čovjek sve ovo zna, pa šta je onda zaista dunjaluk osim varljivo uživanje, osim obmana? Nema na njemu ništa vrijedno da bi se vrijedno pažnje da bi se čovjek samo njemu mogu posvetiti i ništa više. osim ako taj dunjaluk iskoristi na Allahovom putu. Pa je pitao Resul sallallahu alaihi wa sallam ashave kome je od vas draži imetak njegovog nasljednika njegov, nego, nego njegov vlastiti imetak? Pa su rekli Boži poslaniče zar ima neko da mu je draži imetak nasljednika nego njegov imetak? A on je odgovorio ono što potrošite na Allahovom putu to je vaš imetak. To je vaše što, za, što zaradite za ahiret, A ono što ostane iza, iza vas, posle vaše smrti, to je vaši nasljednika. Oni će to raščapat odmah posle vaše smrti. Nećemo se ni za znati. I ti od toga nećeš imati kakve koristi. I drugi hadis gdje kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem Ne bojim se ja za vas siromaštva, već se bojim da vam se ne otvori dunjaluk kao što je se bio otvorima prije vas, pa su se natjecali u Dunjaluku, pa ih je upropastio. Pa ih je upropastio. Zar Dunjaluk nije obmanio mnogi alime, mnoge vadare, mnoge bogataše i tako dalje i tako dalje. Željeli su s tim svojim znanjem, s tim svojim bogatstvom, s tim položajem nešto drugo, a ne Allahovo zadovoljstvo. A ne Allahovo zadovoljstvo. A ona je ko slijedi svoju strast, a strast je nezasitna. Nezasitno, nema čovjeka vladara jedne države, a da ne želi da bude vladar drugih druge države. Ne postoji. Nema čovjeka vladara koji vlada jednim kontinentom, a da ne, bude da, da ne želi da ne vlada čitavim svijetom. Nema onoga koji poznaje ilm, a da ne želi da bude najbolji od svih alima. Ali na dunjalu koji ima plafon. Ima plafon o kojeg čovjek ne može. I taj eđel će poručiti sve te njegove planove. I šta je onda, zbog čega je radio? Za ahiret ništa nije pripremio. Duša potpuno prazna. Zato su ashabi, najbolja generacija, dobro pazili na ovo. I slušali su riječi Resula sallallahu alaihi wasallam. I primjenjivali su Allahovu uput u svome životu odma. Čim dođe ajet, oni ga primjenjuju u svome životu. I ne pomaknu se s dok to ne primjenu. Kod nas nije tako. Mi puno pričamo, puno govorimo, puno čak znamo o islamu, a primjena slaba, vallahi slaba primjena u životu. I dok se to ne bude primjenjivalo iskreno u ime Allaha Đalešanu, svaka riječ, dok se čovjek ne bude istinski bojao Allaha Đalešanu i kazi na svudnjem danu, nema, nema. Jedna, jedna stvar koja meni nikako ne može da, da legne, obični međuljski odnosi među muslimanima, među onima koji se izdaju za sunnetlije, za uh, e, sredbenike puta Rasula sallallahu alaihi sallam, ljude koji su izgleda tako da su angažovani puno da rade na tome, međuljski odnosi nisu sređeni. Ako ne imam, ako, ako ne imam čiste odnose sa svojim bratom, pa kako ću na drugog pozivati? Ili sa svojom sestrom, kako ću na drugom činiti davu? Ako moja prsa svaku večer nisu čista od toga, kad legnem u postelju, nema bereketa u daru nema bereketa u životu. Onda tu fali i zikra kojega smo spominjali, fali i badeta, fali iskrenog odnosa prema Allahu Đelešanu. Pogledajte slučaj ashaba Omara radijallahu ta'ala anu. U vrijeme njegovog hilafeta on je poslao ashaba Sejdi ibn Amira u Hums kao namjesnika. Poslije izvjesnog vremena tražio je Omar da mu se pošalje spisak najsiromašnijih ljudi u Humsu. Kad mu je došao spisak, na prvom mjestu je bio Sejid ibn Amir, namjesnik Humsa. Pa je Omer radijallahu ta'ala an, znajući njegovu pobožnost, njegovu iskrenost, uzeo iz Bejtul Mala, iz države blagajne, hiljedu, hiljedu zlatnika i poslao ih Sejid ibn Amiru. Kada je dobio taj novac, ovaj iskreni ashab je gorko zaplakao. Pa ga je upitala njegova žena, šta ti je, što plačiš, da nije umro halifa? Kaže, sto puta gore. Pa kaže da nisu keafiri upali u islamsku zemlju. Kaže, sto puta gore. Pa šta je se onda desilo? Kaže, tvom se mužu otvorio dunjavuk i bojim se da ga ne upropasti kao što je upropastio one prije. Dakle, to su bili ashabi osvojili su Bizantiju i Perziju i svo bogatstvo Bizantije i Perzije i to je čudno ljudima ljudi se čude kada osvojili za nekoliko godina posle Resula sallam sallam i Bizantiju i Perziju ali je još čudnije da im se nije otvorio da otvorio se Dunjaluk ali nije ušao u njihova srca stalno su bili u vezi sa svojim gospodarom i nisu zaboravili na Ahiret jer znali su da je Dunjaluk prolazan i da bi čovjek bio u stalnoj vezi sa svojim gospodarom, da bi se što bolje pripremio za čas smrti i stalno mislio na smrt i ono što dolazi poslije njih, te da bi insan shvatio svoje pravo stanje i koliko on vrijedi, Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسورة لقمان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Ne zna ni jedna duša, ne zna ni jedan čovjek šta će sutra zaraditi. I ne zna ni jedan čovjek u kojoj će zemlji umriti. Subhanallah, eto koliko vidiš čovječ. Ne znaš kako ćeš sutra osvanuti, živ ili mrtav. Šta će sutra zaraditi, hajr ili šer. I ne zna ni jedan čovjek u kojoj će zemlji umriti. Ne samo da ne zna kada, kada će umriti, nego ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Ovo je veliki ibret za nas. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam na osnovi hajeta, pet stvari niko ne zna osim gospodar svjetova, osim Allah dželašanom. Niko ne zna kad će sudnji dan. Niko od stvorenja, pa ni Resul sallallahu alaihi sallam kojega je Allah poslao sa istinom kad ga melek pita učeći ga o islamu, imanu, ihsanu i tako dalje kad ga Džibril pita a reci mi kad će sudi dan rekao je upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji ga pita dalje niko ne zna niko ne zna kad će kiša pasti Vallahi ne zna. Nema toga stručnjaka i meteorologa koji zna kad će kiša pasti. I odma još jedna mudrost. Arabska riječ el gajb ne znači samo kišu, običnu kišu. Nego je to kiša u kojoj Allah spušta bereket. Posle koje niče bilje, posle koje, po koje oživi zemlja. A koliko ima kiša u kojima je, u kojima je kazna, koje unište usjeve da u to meteorolozi znaju dakle u tome je mudrost još jedna ovih riječi niko ne zna kad će kiša pasti i koja je plodna, koja je, koja je neplodna, koja je kazna za, za ljude treća stvar koju niko ne zna osim gospodara svjetovaka niko ne zna šta je u matjernici medicina je danas kažu dostigla svoj vrhunac u poznavanju Međutim, ne znaju to. Wallahi, ne znaju. Niko ne zna šta je u onoj živoj čeliji koja posjeti maternicu. Je li muško ili žensko? Je li sretan ili nesretan? Je li, hoće li doći do svog vakta, hoće li biti rođeno živo to djete ili neće? Ne znaju to Boga. Ni kakav će mu život biti, ni kakve će boje biti. Će li biti lijep ili ružan, ovakav ili onakav, to ne znaju. I to ne zna niko osim gospodara svjetova. Niko ne zna kada će sad razraditi, niko ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Ljudi se pomire s tim da ne znaju ka, kad će umrijeti. Ali kaže, ja ću umrijeti, inša Allah, na svom ta prahu, umrijeću na, u svojoj državi, na svom, na svom kućnom pragu, u svojoj kući. Allah i ne zna ili će umrijeti u Bosni ili u Palestini, ili u Americi, ili će na kopnu na moru, ili u sobraćanju nesreći, ili u svojoj postelji. Jer to je ibret za čovjeka koji hoće da razmišlja o Allahovim ajetima i da razmišlja o cilju i smislu svoga života. Dalje kaže uzvišeni Ja juha allazina amanu la tulhikum amualukum wala avladukum an zikrilla a man jef'al zalike fa ulajka umul khasirun O vjernici, Allah upozorava vjernike. O vjernici, ne dozvolite da vas dunjavuk, da vas i metak vaš i djeca vaša odvrate od sjećanja na Allah Allah ne samo da, da upozora nego zabranjuje la tulhikum amual nemojte ni pošto nikako to sebi dozvoliti da vas i metak i djeca odvrate od sjećanja na Allah jer ko to učini kome se to desi kome i metak bude uzrok zaborav na Allah on je veliki stradalnik bez obzira kakvim životom živi na I on je sam sebe upropastio. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين I dijelite od dunjaluka kojim, kojim je Allah dao. Dijelite to prije što nekom od vas dođe smrt, eđel, pa da kaže gospodaru, ostavi mi još malo. pa da dijelim i da dobar budim. Pogledajte ljudske slabosti. Hoće se oholiti, hoće raditi na dunjavuku svašta, hoće se na gospodara, ali kad dođe ono, kad dođe konac, kad dođe smrt, kad ugleda istinu onda, ostavi me. Ostavi me još trenutak, pa da, da, da podijelim sve ono i da budem dobar. Volan ju ahra Allah, ne se ni da Allah kaže, a Allah ne odgađa ne odgađa niči eđel kad dođe. Pa čemu onda duga nada na Dunjaluku kad znamo da je eđel određen da će smrt doći da će je okusiti svaku. Ili, ajeti u kojima je velika pouka za nas, je Allah što mu kaže Hatta ida dža djeluhumul mautu kala rabbi rđi'un Kada nekome od njega dođe smrt, kaže gospodar vrati me. Kome kad dođe smrt? Mumin neće poželiti da se vrati na dunjalu. Neće kad bude obradovan nagradom osim šehida koji će poželiti da bude vraćan pa da bude ubijen do deset puta zbog velike nagrade na ahiretu. Nego lažljivac, kjafir, poričatelj Allahove istine, kad njemu dođe melek smrti reče gospodaru vrati me. Kuda da ga vrati na dunjalu? Dolazi iz dunjaluka tek napušta Dunjaluk i kaže gospodo vrati mi ponovno Dunjaluk zbog čega? Da dovrši palaču koji je bio počeo graditi da se da uživa sa, sa ženom i djecom da čini razrad koji ga je činio ne li alla a'malu salihan fi ma taraktu da činim dobro onome što sam ostavio ostaje za sebe veliki imetak Vrati me gospodaru da ga svega podijelim jer on je bio uzrok moje propasti. Kad to traži? Traži lažljivac onda kad je ugledao okom je kina istinu. Kad je ugledao kaznu neizbježnu. Onda traži da ga Allah vrati na dunjalu da bi činio hajr sa onim što je ostane na dunjalu koji sa onim što ga je upropastilo. A dunjalu ga je samo upropastilo. I kada? Ili traži da, se, da ga Allah vrati sa sirat šuprije. Ili traži da ga Allah vrati sa stajanja na sudnjem dan? Ne. Došao mu melek smrti i odmah ugledao istinu. I traži da ga Allah vrati. Traži da ga Allah vrati kako bi činio hajr i kako bi se popravio i kako bi sve to što ga obstrovalo u džehennem podijelio na Allahovom putu. Allah kaže nikada to su uzaludne riječi koje će on govoriti Pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. I nastavlja فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Oni čija vaga dobrih dijela bude teška, bit će spašen. A oni čija vaga dobrih dijela bude lahka, oni su sami sebe upropastili i u džehennemu će vječno boraviti. Dakle, ljudi će se podijeliti u dvije skupine. Oni čija će vaga dobrih dijela biti teška. Inače, kad je, kad je riječ o vagi, uh, u Allahovoj knjizi i u sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam ovaj izraz vaga dolazi i u jedini umneženi. Mizan i mevazin. Znači li to da ima više vaga da ima mnoštvo vaga može se vagati dobra i loša djela na sudnjem danu. Ne. Što se tiče množine, množina je i mnoštvo je onoga što će biti vagano. A što se tiče vage, ona je jedna i pravedna. I neće se učiniti zulum nikome nikoliko jedan trun. Učenjaci se podijeluju oko toga šta će biti vagano na sudnjem danu. Neki kaže da će biti vagana dijela. Za dokaz uzmaju riječi Resula sallallahu alaihi wasallam kelime tani, habibe tani ilar rahmani, hafife tani ilar lisani, taqire tani ilar mizani, subhanallahi bihamdihi, subhanallahi ila azim. Dvije riječi, drage milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi, su subhanallahi bihamdihi, subhanallahi ila azim. Pogledajte jezgrovitog govora. Pogledajte divnog savjeta Rasula sallallahu. Dvije riječi, drage Allahu dželešanu. A lahke na jeziku. A teške na vagi. Subhanallah, bihamdi, subhanallah. Koliko ih puta danas izgovorimo. Dakle, uzmeni kao dokaz to da će se vagati dijela. I drugi dokaz iz Kur'ana. Kome jamen mitkale zarratin hajren jara. Kome jamen mitkale zarratin šarran jara ko uradi trun dobra vidjet će ga i ko uradi trun zla vidjet će ga. Oni koji kažu će biti vagani suhufi dijela, odnosno listovi knjiga dijela, uzme za dokaz hadis kojeg bilježi Tirmizi i kaže da je Hasan Garib. Hadis nosi naziv sahibul bitaka. Doći će čovjek na sudi dan, pa će mu se dati mnoštvo tih papira, mnoštvo suhufa, listova i kad ih vidi Allah Đelešanuhu ima jedno dobro tvoje dijelo koje si uradio za svog života zapisano na jednom papiru i da će mu se taj papir jedan put si iskreno u životu rekao la ilaha illallah iz srca rekao si la ilaha illallah pa stavte uzmi taj papir, stavite na tas vagi dobrih dijela taj papir, a na tas vagi loših dijela ostale papire. Pa šta prevagnu? Dakle, to je njegova nada. Jedan put iskreno rekao, la ilaha illallah. Pa će prevagnuti tas na kome je papir sa djelom, iskrenim djelom la ilaha illallah. Ovi uzimaju kao dokaz ovo da će se vagati knjiga, odnosno suhupi dijela. Neka ulema kare se vagati sam čovjek. Sam čovjek će biti postavljen na tas vagi. Pa kaže, uzmi za dokaz slučaj Mes'uda, rad, ibn Mes'uda radijallahu ta'ala an, mi smo govorili o tome i znamo iz Sire, da je on bio jako slabašan, jako mršav. Toliko da su mu se ne vidjele vene no, na nogama, nego onaj srž od kostiju se vidio toliko je bio slabašan. Pa je se jedan, jedan, jednog dana popeo na stablo Erakovog drveta i zapuhao je vjetar i zamal ga nije oborio sa drveta. Pa su se ashabi, koji se inače nisu smijali manama jedni drugi, nasmijali. Tada su se nasmijali. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem, zar se smijete njegovoj mršavosti, mršavosti njegov, i slabosti njegovih nogu, tako mi Allah na sudnjem danu njegove noge će biti teže od brda uhud. Dakle, ovo je dokaz onih koji kaže će biti vagan čovjek. Sve u svemu biće mnoštvo onoga što će biti vagano, ali je vaga jedna i biće pravedna. Pa će Allah će lešanom upitati ove koji su tražili se vrate na dunjavu, zar vam nisu moji ajeti kazivani, a vi ste ih poricali? A odgovor nije će biti ovaj ajet, dobro isto zapamtite. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 16. آية سورة حديد الله جل شانه كاجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Zar nije vrijeme da se, da se vjernicima srca smekšaju? Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i njegova istina koja se objavljuje spomenu? Allah upozorava mu'mine. Zar nije došlo vrijeme, došla je istina, objavljena je, da kad se spomene Allah i njegova veličina, a vjernici su spoznali svoga gospodara preko Resula sallallahu alaihi wa sallam. Da im se srca strahom ispune i da im se omekšaju kad se spomene Allah Đalešanu i kad se spomene i kad im se govori o objavi koja dolazi, kad im se citiraju ajeti iz Kur'ana. Subhanallah. Allah dalje nasada i kaže i da ne budu kao oni prije njih od Ehlul Kitaba. Ehlul Kitab su jehudije, odnosno židovi i kršćani. Što da ne budu oni? Koji su nakon što je prošlo dugo vremena, srca su im postala nemilosrdna, gruba. Zbog čega? Židovi su ljudi, narod kojim je Allah Želešanom poslao najviše poslanika. A što se tiče knjiga, zadnja objava koju su dobili je mu, e, Tevrat objavljen i spušten Musa alaihi salam. I oni su znali te propise. I znali su što je vjera. I znali su što je šerijat, što je Allahov zakon. Pošto je prošlo izvjesno vrijeme, onoliko koliko je to Allah htio, dolazi Isa alaihi salam kao poslanik. Jesu ga priznali, iako su znali da sve to srca ugrubila, srca nemilosrda. Ne samo da ga nisu priznali, nego se bore protiv njega i kažu lažov, čarobnjak, sihirbaz i tako dalje. I izazvali su na taj način Allahovu srđbu. Pa je Allah kaznio i na Dunjaluku i na Ahiretu im obećao vječni žehennem. A oni koji su bili proganjani od tih židova, na čelu sa Isa alaihissalamu, i poslije njega, koji su ostali mu vahidi, koji su ostali na istini s kojim je došao Isa a.s. a njemu je bio objavljen Inđil dakle kršćani kad je došao proteklo izvjesno vrijeme i došao posljednji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam a oni ga kod sebe kaže Allah imaju zapisanog i znaju ga kao što svoje sinove znaju a to je vrhunac poznavanja koga insan najviše poznaje onoga koje je stalno s njim najviše poznaje svoje dijete, svog sina. A oni znaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sallam kao svoje sinove, toliko ga je Allah tako lijepo opisao u Injilu. I Isa alejhi selam toliko govorio o posljednjem poslaniku. I kad je došao, a rekli su isto što su rekli židovi, kad je došao Isa alejhi selam i nisu ga priznali. Srca ogrubila, bore se protiv njega. Smatraju istinu lažim, a laž istinom. I izazvali su isto tako u srđbu Allaha Đalešanuhu i Allah je kaznio. Postali su mušrici koji će zajedno s Musa, svim mušicima, sa svim idolopoklonicima biti u džehennemu. I danas muslimani, koji ima najviše na zemaljskoj kugli, koji imaju, ne kao židovi kršćani, koji imaju sačuvanu Allahovu riječ, originalnu, imaju Kur'an, imaju hadis i praksu Resula sallallahu alaihi ve sellem sačuvanu knjigama ali zar je ima u srcima koliko ima Allahove knjige u srcima koliko ima praksi Resula sallallahu alaihi ve sellem u srcima i u našim životima zar naša srca nisu ogrubila koliko se čovjek koliko omekša srce i koliko se boji kad, kaže, kad, kad mu se kaže boj se Allah kad se spomene Allah njegova veličina. Koliko danas ljudi je zadovoljno što mu se sudi po kjafirskom zakonu. Koliko se ljudi u istinu bori da Allah riječ bude gornja. Koliko se žrtvuju za Allahovu istinu. Allah je jako malo. U islamskim zemljama gdje muslimana ima 99% zadovoljni ljudi da im sudi tagut i da rade po tom zakonu. Svi se složili oko toga u jednoj Turskoj, subhanallah. Bili se jedan čovjek koji hoće, neće islam, neće šarijet. Hoće samo demokratiju za islam. Kao što je demokratija za razvrat. Zato dajte da može čovjek slobodno, da žena koja hoće da bude pokrivena, može da bude pokrivena. Kao što je ona razvratnica može da bude tako. Da čovjek koji hoće da ide u džami, može da ide u džami kao onaj u kafanu. Ništa više nije traži. I Ne može. Ne može. A oni koji su ga oborili, dakle ti generali su muslimani. I više mrze islam od Clintona. Više mrze islam od jednog američkog oficira. Jer kod njega su dva kompleksa. Školovani su na takav način da im je nabijen kompleks niže vrijednosti u pogledu islama. I oni islam ne vole. Stide ga se. Dakle, stide se prije svega islama. I hoće da taj stid ostrane što će ostraniti islam. I kroz taj stid se pojavljuje jaka mržnja. Jer ako se čovjek nečega stidi, onda pokuša da to odbaci i mrzi to. Želi da se toga svaka potarasi. A kafiri samo mrze islam. Znači nemaju šta stidi. Mrze ga i onda love sebi i regrutuju ove iz muslimanskih redova koji danas sude po njihovim zakonima, a vidimo do čega dovode njihovi zakoni. Do najvećeg meteža, do najvećeg fesada i nasilja na zemlji. Zato Allah kaže, ne budite kao oni. A zbog čega se srca ogrubila? kod muslimana. Zbog čega? Isto koji kod ovih dunjaluk zaveo, dunjalučke slasti i strasti kojima se čovjek musliman odao. I bez obzira na mnoštvo, i bez obzira na bogatstvo, i bez obzira na knjigu vodilju. I musliman danas, koji govaš muslimana upitaj o Allahovoj knjizi. Znaju ljudi o tome, znaju da, da nauka potvrđuje kuranske istine. Znaju doktori, znaju ekonomisti, znaju ovi, znaju oni, I samo se o tome govori. Pa ko je to prihvatio? Ko je to učinio sve do Allahu iskreno? Ko je se vratio od tih učenjaka? Mora se konstatuje, dakle, do, to je dokaz da nije čovjeku čak i nauka dokaz. Da prije da je prihvatio Allaha kao gospodara. Nije Boga Ja Jači je dokaz Kur'an, subhanallah. On se slaže sa ljudskom dušom, sa ljudskom fitrom. Sa prirodom odgovara, odgovara Allahova riječ. Jer Allah je stvorio čovjeka i objavio mu tu istinu koja odgovori njegovim prsima. Odgovara njegovim prsima ali je, ali je skršeno sve u njegovim prsima. On je prihvatio dunjalu, prihvatio svoj strah za svoga Boga i ona ga vodi. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, uzeo jednog dana Ebu Hureyru i odveo ga na jedno veliko smetljište na kome su bili ostaci od priješnjih naroda, njihove kosti, njihova istruhla odjeća, izmet, i ostalo se nalazi na smetlištu. Pa je rekao Rasul sallallahu sallam, ja je Buhurajre. Ovo su ostaci priješnjih naroda. Ovo su njihove kosti. To su njihova tjelesa. Kosti više su odvojene od mesa, istruhle. To je njihova odjeća koja je istruhla u koju se gizdali, šepurili se, oblačili tu odjeću kitili se njome da bi izlazili pred ljude, da bi se dopali ljudima, da bi se svidjeli, da bi se nametnuli. Izmet koji vidiš, to je ono, to je njihova hrana. Dakle, vidiš u što se pretvorila i halal i haram koji su pojeli. I to je dunjavog. I taka je dunjavog. I zar on vrijedi, zar on vrijedi da se njemu posvjeti pažnja. U stvari on je vidi i spomena, osim ako se s tim dunjavokom ne zaradi ahiret. Sljedeći hadis koji želimo navesti jeste hadis u kojem kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem Allah jalla šanuhu najviše mrzi Allah najviše mrzi oholog ponosi tog čovjeka s lažnim ponosom dakle brbljivog bučnog po pijacama proždrljivog Mhm. magarca po danu, a lešinu po noći. Zna stvari Dunjaluka, o Ahiretu ne zna ništa. Zna stvari Dunjaluka, a Ahiretu ne zna ništa. Zaista su ljudi danas postali ko magarci. Dunjaluki je toliko zarobio, da su mu se potpuno predali i posvetili i oni su postali robovi Dunjaluka. Robovi zbog njega liježu, zbog njega ustaju. jedina briga je Dunjaluk. Kakva smrt, kakav Ahiret, kao gospodar svjetova. Ne, samo dunjavuk. I radi ko magarac po cijeli dan. Kad namaz klanjat, kad zik obavit, kad se očitit kao, kao mu'min i past Allahu na seđdu. Ne, a najveće je ko lešina. Jedva čeka da se svali u postelju i da ponovo dočeka zoru bez Allahovog imena na jeziku i u srcu. I opet radi ko magarac koji mu god dunjaločku stvar ponudiš, ako je ne znam, brzo će je naučiti. Brzo će je naučiti sve kompjutere, sve mašine, sve što su ljudi izmislili. Neki najnepismeniji se znaće brzo. I otliče ako mu treba za njegovu A O, hiretu ništa ne zna. Danas starijem čovjeku govoriš ili starijoj ženi? Pa ja sam ostario, ne možeš ti sad mene mijenjati. Teško je tu. A Dunjaluk može naučiti i po stari dani. I još jedan hadis koji će biti tako Bog da povuka nama. Nadam se da ćemo mnogi stvari već zapamtiti. Ili ako, ako niste zapisali ili zapisati. I nismo mogli ipak sporije govoriti jer vrijeme nam, vrijeme nam brzo prolazi. Hadis Resula Sallam u kojem kaže požurite sa dobrim dijelima šta čekate osim sedmero šta čekate osim sedmero siromaštvo koje će vas u zaborav baciti. Siromašan čovjek u kara, na njega niko ne gleda, na njega niko ne obraća pažnju, neće mu niko ni lijepu riječ uputiti, a kamo li da mu pomogne, a kamo da mu izidje u susret, a kamo da ga neko uzme za svog prijatelja. I s druge strane, taj isti siromašni čovjek, ako ga Allah iskuša, iskuša sa siromaštvom, često puta zaboravlja svoga gospodara. Dakle, on bude zaboravljen od ljudi, ali i on zaboravi Allaha, boreći se, radeći, trudeći se da nešto zaradi i tako dalje, pa u, u tom svom jadu i belaju zaboravi na svoga gospodara. To je prvo. Drugo, bogatstvo koje će vas učiniti oholim. I čovjeku kad se, kad, kad obogati, kad bude ne imao pa onda ima, onda se osjeti neovisnim. Osjeti se neovisnim i, ka, i smatra da je to što sad ima, što posjeduje, to je njegovo od zdravlja, od imetka, od znanja i tako dalje, kaj to je moje. Ja sam toga vlasnik i to neće nikad proći. I zaboravi na taj način na svoga gospodara i sam sebe upropasti. Treći, bolest koja će vas na postelju baciti. Bolest koja će učiniti od tebe da samog sebe zamraziš i da sam sebi postaneš težak. To čekaš, I je to ono što ti očekuješ od Dunjaluka? A to je velika istina, to dolazi i to očeka svakog insana. Četvrtu starost koja će vas potpuno istrošiti. Starost koja će ti izvući posljednji atom snagi, koja će izvući i isisati iz tebe posljednju živost madalačku i posljednji atom snagi i koja će od tebe učiniti jednu običnu sasušenu granu. Peto, smrt koja je spremna. Smrt koja je svakog trenutka spremna, ne znaš kada će doći. To čekaš. I nadaš se nečemu velikom od dunjaluka. Šesto je deđal, a lošli je odsutni koji se čeka. A lošli je, kaže, odsutni koji se čeka. dunjaluč stavit će na iskušenje ljude, ali osim mu'mina, na njima neće imati vlast. Mu'min će ga prepoznati jer na njegovom čelu će pisati kjafir, makar taj mu'min bio potpuno nepismen. I znači to pročitati. A kjafir neće makar bio najpismeniji. To je mudrost Allahov. Dakle, šesta je stvar. Dejjal, a loš li je odsutni koji se čeka. I sedmo, sudni dan, a on je najgorči. Sudni dan, a on je najgorči i to je dan, kako kaže se sallam, dan najvećega straha. To je bilo ono što smo danas željeli reći o smrti i o sjećanju na smrti i o dunjaluku i njegovoj kratkoći, njegovoj varljivosti i obmani. Molimo Allaha Đalešanu da nas sačuva zavude, da nas učvrsti na istinu, da na sudnjem danu učini da tas naših dobrih djela prevádzme nad vašim dielima, i tak položíme ľahko račun, to nám oprostí grijeh da nás udruži s onima koji će nas pretekli Amen.